Malgrat aquest minúscul múscul pressupostari, el percentatge de persones que creuen que el seu barri ha empitjorat els últims anys és ara superior un 21,4% que fa un lustre, quan era un 16,9%. I en 7 dels 10 districtes el pessimisme ha augmentat amb especial menció per a Ciutat Vella, on el malestar creix 9 punts del 23,4% al 32,3%. Les perspectives de futur tampoc resulten gaire favorables. L'any 2008, el 56,1% dels entrevistats estaven convençuts que les coses anirien millorant, mentre que el 14,3% ho veia tot negre. La mateixa pregunta formulada avui genera un 49,3% dels ciutadans esperançats, davant d'un 19,3% que segueixen a cegues dins del túnel. Aquestes xifres contrasten amb l'orgull que desprèn la pregunta relativa al nivell de satisfacció donen a la seva vida al barri un 7,9 de nota mitjana, tres dècimes més que un lustre enrere. I a Horta Guinardó és l'únic districte que puntua per sota del 2008, quan la mitjana era d'un 7,6%. També ha augmentat lleugerament la sensació de viure a la millor zona de la ciutat, encara que a Ciutat Vella el percentatge dels que consideren que viuen al pitjor lloc de Barcelona ha passat d'un 12,7 al 15,4%. Pel que fa als problemes més greus, el districte més turístic torna a marcar les diferències més importants. La inseguretat ha crescut 10 punts percentuals, ja que ha passat del 26,4 al 36,1%, mentre que el concepte de netedat experimenta una notable millora en la valoració ciutadana. Això ha succeït en els anys en què l'arribada d'estrangers s'ha disparat més que mai en uns carrers que aglutinen el 40% dels hotels de la ciutat en ple debat sobre la modificació del Pla d'Usos de Ciutat Vella que permetrà obrir nous llits a gran part del districte hi ha una dada que val la pena compartir. A la pregunta de què és el que més li agrada del seu barri, únicament l'1% dels residents en aquesta àrea col·loquen una X a la casella de «sembla un poble». Solament l'Eixample està per sota, un 0,3%, i molt per sobre se sotien Gràcia, se situen Gràcia amb un 9,7% i Sant Andreu amb un 13%.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 L'acte ha estat presidit per la tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Requesens, i el regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi. La presentació de l'estudi ha estat a càrrec del director de l'equip investigador del laboratori AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, Jordi Sorinyac, acompanyat dels altres dos membres, Jordi López Tamayo i Esther Ballà i continuem parlant de comerç, i és que el programa Obert al Futur reprèn la seva activitat. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules, també al districte de Sant Andreu, amb aquest programa sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que s'impartirà als 10 districtes. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules, també al districte de Sant Andreu, com aquest programa sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que s'impartirà als 10 districtes. Els comerciants de la ciutat tornen a les aules gràcies al programa Obert al Futur, que reprèn la seva activitat després de l'estiu. L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha programat fins ara un total de 93 càpsules gratuïtes sobre gestió empresarial i capacitació tecnològica que, a partir d'avui i fins finals de novembre, s'impartiran als 10 districtes de la ciutat. Sant Andreu obre la nova temporada del programa precisament avui. Podeu informar-vos a qualsevol oficina de districte. Com és habitual, les classes s'impartiran en equipaments municipals i en horaris compatibles amb l'activitat laboral dels participants. Quan als continguts, a, quan continguts, algunes de les càpsules amb més demanda per l'últim trimestre de l'any són Promociona la teva empresa a la xarxa amb Google Places que cal tenir en compte per fer el web del teu negoci, finances, finances per a no financers o com interpretar els comptes que prepara el meu gestor. Més coses a comentar-vos, avui hi haurà Consell de Barri de, a Baró de Viper. Durant aquest mes d'octubre realitzaran diferents consells de barri. El primer serà aquest vespre i correspon a Baró de Viver. El Consell de Barri de Baró de Viver es farà precisament avui al Centre Cívic de Baró de Viver, el passeig de Santa Coloma número 110. Amb aquest Consell es donarà a conèixer què es fa i què es farà en aquest barri i continuem parlant de notícies relacionades amb els nostres barris perquè la línia de bus número 11 modifica el seu recorregut. Definitivament, al carrer de Doctor Pi i Molís queden doncs anul·lades les parades la, del passeig de Santa Coloma i passeig Torres i Bages de la línia 258 i la parada de passeig Santa Coloma i Nus de la Trinitat de la línia 1.419. Les parades alternatives són de la línia 1.240, de Passeig de Santa Coloma, plaça de la Modernitat i de la línia 2.701, Palomar, Gran de Sant Andreu. Atenció perquè aquesta activitat això es portarà a terme a partir d'aquest dijous, per tant aneu en compte amb, eh, a l'hora d'agafar la línia 11 d'Altocós. I ara el que fem és parlar d'esports, perquè el Levante Unió Deportiva B va empatar amb el Sant Andreu a casa per un gol. Un arbitratge nefast ha deixat el Sant Andreu sense la seva primera victòria a domicili de la temporada. Un penal inexistent, contínues targetes grogues i un gol anul·lat a Ander han desesperat uns quadribarrats que han menescut més. I és que l'àrbitre ha estat el gran protagonista negatiu del partit d'aquest migdia a Bunyol. El col·legiat murcià no ha encertat cap de les seves decisions i ha rematat la seva actuació expulsant injustament el lateral llevantinista Mosa. En un partit sense accions brusques, els jugadors andreuencs han vist fins a 6 grogues, la meitat per protestar després de xiular, i un penal eh, que, ha sobre, que ha sorprès fins i tot els jugadors locals. Els homes de Patxi Salines han merescut guanyar, però a l'Avant TV també ha tingut el seu moment, necessitat de la seva primera victòria a la Lliga, el filial Granota ha sortit fort i hauria pogut canviar el guió de partit de no haver estat per Morales. El porter Andreu Andreuenc ha evitat els gols de Rubén Fonte i galant en dues accions en què els davanters blaugrana s'havien plantat sols davant seu no han aprofitat les seves accions de perill als locals i en canvi sí ho ha fet el Sant Andreu. Ander Vitoria, al minut 8, en el minut 28, rematava al segon pal una centrada de Rubén per fer el més difícil, avançar l'equip al marcador jugant fora de casa. Un gol que ha obert el partit amb més anades i vingudes per tancar una primera part que no ha pogut acabar Xavi Jiménez, lesionat als eh, adductors. La segona part ha començat amb més pausa i ha fet de cop un gir al minut 58. Ander perdia una pilota a la frontal, intentava recuperar-la posant el peu i Mosa es deixava caure dins l'àrea al veure la cama del davanter Andreueng. L'àrbitre ha xiulat el penal, que ha transformat Andy, i ha començat a repartir targetes al Sant Andreu. És en només 10 minuts l'han vist Ander, Chapi, Josu i Morales. Tot i l'empat quedava a temps i el Sant Andreu ho ha, ho ha provat i ha tingut ocasions clares, Josu ho ha intentat en dues ocasions des de la mateixa posició, però ha trobat la bona resposta del porter Leandro en totes dues. També Francis amb una rematada per sobre el traveser i Didac rematant creuada una falta lateral picada per Mourinho. El gol semblava prop i de fet ha arribat en una acció idèntica a l'anterior i Bona ha posat la, ha posat la centrada i Andrés ha rematat al fons de la xarxa. L'àrbitre ha xiulat, ha advertit verbalment la tanca i ha fet repetir el llançament davant la incomprensió general. Passaven els minuts i el Sant Andreu seguia atacant, malgrat el Levante B era molt perillós al contraatac. Xapi Arnau ha tingut l'oportunitat de fer el segon després d'una assistència de Mourinho, però Leandro ha aturat la seva rematada. També ho ha provat de nou Ander amb una rematada que ha sortit per sobre la porteria. Ja amb 10 homes del Levante B sobre el camp per expulsió també incomprensible de Mosa, al final Granota ha defensat bé les pilotes eh, penjades pels andreuencs per deixar l'empat a, un a un final al marcador.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 I per saber una miqueta sobre els comerciants que van aprofitar el matí de dissabte per ser assolejat, agra... agra... gratament, eh, hem preparat aquest petit reportatge sobre els productes que van portar i també es van parlar amb la Manoli, organitzadora d'aquesta mostra multicultural de la Trinitat Vella i també membre de l'Associació de Comerciants. Escoltem què ens van parlar tant la Manoli com els diversos comerciants de la Trinitat Vella presents a la mostra. con Manoli, una de las máximas responsables de esta tercera muestra multicultural de aquí de la, Trinidad. Buenos días, Manoli. Buenos días. Como organizadora, ¿cómo está yendo? ¿Cuántas paradas tenemos aquí? Pues mira, eh, la verdad que está yendo bien, pero no la suficiente parada que nosotros hubiésemos querido, porque en realidad hay pocas, pocas paradas. El año pasado se apuntó bastante más gente. Pero bueno, es lo que hay y además hay mucha animación y está muy bien aparte de las tiendecitas, de las diferentes padres, de los diferentes comercios que hay aquí en el barrio, también tenemos un toro mecánico. Sí, un tono para, uso de los niños, hasta las 2, 2 y media. Y después, a partir de las dos, dos y media. A partir de las 2, pues hay varios coros flamencos que bailarán, otro ecuatoriano, muy bien, un baile típico de allí. Y la verdad, muy bien, hay varias cosas. No pararemos hasta las 8 de la tarde un día muy completo de actividades, con mucha pena y mucho movimiento. Un día que por suerte hace sol, no llovió como ayer viernes. Hoy sí estábamos, de verdad que sí. Yo, mira, Parece que algo hay arriba que no ha echado una mano. Sí, ¿no? Un sábado soleado sí, sí, sí, la verdad que sí. Ens trobem a la plaça de la Trinitat, a la tercera mostra de comerç multicultural de la Trinitat Vella i la primera parada que ens trobem és una floristeria i estem amb Maria José. Bon dia, Maria José. Buenos días. Eh, Explica'ns eh, de què es tracta la teva parada, on trobem, podem trobar la teva floristeria, a part d'aquí a la plaça Trinitat, què ofereixes, explica una miqueta sobre el teu stand. Bueno, pues mira, nosotros aquí podéis encontrar plantas, arreglos, todo tipo de arreglos, eh, ramos, cestas, velas, flor artificial, puedes encontrar de todo. Cuando no estamos en la plaza, estamos en la calle Mirella número 7 en los bajos. Com es diu la teva floristeria? Floristeria La Nova Anna. Com estàs veient aquest matí que, per sort, ha sortit el sol? Bueno, está siendo, a ver, este, eh, en, en, esta ocasión se han montado menos paradas, pero se está ambientando, se está ambientando la mañana. I just al costat de la parada de la floristeria Nova Anna tenim a la Ana, la propietària de la floristeria, ¿Qué portas aquí a la tercera muestra multicultural? Mm, sí, pues estoy aquí eh, con las flores y vendiendo bisutería. ¿Qué haces tú misma? ¿Qué hago yo misma? Sí. ¿Qué eh, elementos, qué productos, qué materiales utilizas? Utilizo mucha piedra de cuarzo y de piedra buena y material bueno. Eh, el que quiera algo, collar de cuarto, cosas buenas, eh, la floristeria Nova Ana, allí estoy cada dia. I continuem fent un repàs per les parades que es troben aquí a la tercera mostra de multiculturalitat i estem a la parada de Guafa. Bon dia, Guafa. Hola, bon dia. Què podem trobar a la teva parada? Doncs podeu trobar tota mena de, de pastes de típiques àrabs, també podeu trobar pa àrab, eh, i, i també tenim llaminadures pels nens. On podem trobar aquests dolços a part d'aquí a la plaça? Doncs estem situats al carrer Via Bartino, al número 66. Eh, vindria a ser enfrente del, de l'ambulatori nou. Exactament. Eh, què podem trobar aquí aquestes pastes? Doncs hi ha pastes de tota mena. Hi ha que tenen avellanes, hi ha que són de, de nous, d'almendres, de, de tot una mica de tot. Com estan en el matí? De moment bé. Sí, sí, la gent s'apropa. A més, com és una cosa que tothom coneix que està bo i tal, doncs la gent s'apropa i tal, sí. Continuem a tercera mostra multicultural de la Trinitat i estem a una següent parada amb Pablo. Buenos, bon dia. Hola, bon dia. Buenos días. Explícame un poquito qué podemos encontrar en tu parada, a qué asociación perteneces. Eh, nosotros somos una entidad de aquí del barrio que trabajamos en todo lo que es la difusión y rescate de la cultura ecuatoriana para hacer conocer a la, sociedad catalana la cultura de Ecuador y un poco integrarnos. ¿no? cuando tú conoces, se integra a otro lado. exactamente qué aspectos de la cultura ecuatoriana estáis dando a conocer aquí en esta muestra? Aquí estamos un poco eh, estamos demostrando un poco la creatividad de material de desecho, que todo, nada es basura, que todo se recicla, que a partir de, una materia se puede construir algo servible. A la una ya es la comida, a las cinco son las danzas de América, entonces también un poco vamos a dar lo que son los bailes de, de América participáis vosotros, ¿no? Esta tarde los Sí, Ecuador participa, Perú, Bolivia, con cada uno de sus de sus bailes, eh, entonces un poco lo que es representación de Latinoamérica. ¿Os tenéis algún local? donde podamos dirigirnos a vosotros o nuestros oyentes si están interesados en la cultura ecuatoriana? Nosotros tenemos la sede en, el Congreso. Eh, nosotros trabajamos en lo que es teatro, títere, recreación, música, manualidades. Eh, son los talleres gratuitos eh, todos los fines de semana y pues te daría la web, la web de nosotros que es teabarcelona.es. ¿Cómo está yendo la mañana? Oye, a mí me encanta porque vemos, vemos eh, eh, integración, vemos actividades, entonces eh, veo al, barrio está alegre, está alegre, que es lo importante. Continuar al matida, de la tercera multicultural. Esteban María Maria ¡Buen Bon María Maria ¡Buen Bon día a tots, Bon Eh, mira, sóc d'aquí de la secretaria del Banc del Temps. Tenim aquí eh, eh, mm, un, un estant dedicat a, a donar a conèixer el que és el Mercat del Temps i perquè els veïns puguin saber més d'ell, eh? i en el qual exposem manualitats que anem fent amb els usuaris durant tota la temporada. Eh? i llavors doncs, doncs, eh, veure que la gent vagi col·laborant i vagi veient que és el banc del temps, ja se sap que és una sense cap ànim de lucre, per tant no, que no hi ha diners mai per, pel davant, sinó que és temps per temps, els veïns eh, poden doncs, demanar ajuts de, eh, que siguin de necessitat i, a, i alhora donar el que ells mm, poden i saben fer. Eh? eh, com a mostra doncs, pot ser des de, des de parlar sobretot de la multiculturalitat, multiculturalitat amb els nouvinguts que necessiten de parlar més el nostre idioma, el, castellà, el català i el castellà, amb més fluidesa i es poden doncs, eh, assentar-se i parlar perquè ells vagin, doncs entenem-nos molt més bé a la nostra cultura. On us podem trobar? Eh, estem tots els dimarts i dijous al Centre Cívic de Trinitat Vella, de 4 i mitja a 6 i mitja. I llavors doncs, allà ens tenen perquè el que vulguin saber o vulguin assabentar-se de com funcionem i tal, doncs esperem a la gent. Va, jo estic veient aquí molta, molta artesania joieria, però feta amb materials molt especials, oi? Bueno, de fet són tot temes reciclats, eh? que és el que intentem de donar-li vida amb, aquells, amb, aquells, eh, amb aquelles coses que ja no en sabem què fer. I llavors per això és una artesania de, de, molt propera, no? I llavors hi ha ganxet, eh, poden haver les, els típics de, de, amb les càpsules del cafè, eh, hem fet llibres reciclats i els, hem, i els hem donat una altra vida més artesana i ara doncs, els dimarts de 5 i mitja a 7 i mitja dins de l'espai Barcino eh, farem, iniciarem un taller de pintura en vidre. Si algú està interessat en això, doncs, doncs pot adreçar al Banc del Temps a nosaltres o bé directament venir-hi allà, això, els dimarts. Eh? Com estan el matí? S'apropa molta gent? Sí, déu nhi bueno, més que res, sí, fins i tot perquè nosaltres, eh, com que els usuaris, justament som usuaris que donem i rebem, doncs hem tingut una sèrie d'usuaris que han ofert el seu, el seu saber fer i hem tingut un taller justament de, de, de henna, de pintura eh, oriental, i ara estem acabant amb un taller de trenetes al, eh, al cabell hem fet una degustació també de té del Marroc, que ha estat molt, doncs, molt agradat, ha agradat moltíssim. I llavors, pues sí, la gent s'ha adreçat i llavors demana informació i, i els hi donem. Continuem a la tercera mostra multiculturalitat de Trinitat Vella i estem a Maria del Mar. Bon dia. Hola, buenos días. Bueno, explícanos qué podemos encontrar en tu stand. Pues mira, en mi stand es que yo tengo una tienda de aquí de arreglos y entonces tengo, claro, como para representar Pues en el barrio que hay una tienda de arreglos, tengo un cartel que se hacen todo tipo de arreglos, pero luego aparte pues tengo unos pañuelitos que hacemos y batas y para animar un poco el barrio, que está un poco aburrido. <laughs> ¿Dónde podemos encontrar tu tienda de arreglos? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí en el barrio? Pues mi tienda de arreglos está en la calle Turo de la Trinidad 60 y hace dos años que estamos ahí, dos años. Más o menos, ¿qué estás ofreciéndote? La gente se acerca, quiere que le arregles alguna prenda, comprar pañuelos. No, aquí en un principio, claro, por eso me he buscado el hacer unas cuantas batas y unos cuantos pañuelos, porque claro, si solo te pones para ofrecer tu producto, claro, yo arreglo prendas, entonces aquí en es un poco difícil, ¿no? Entonces pues pongo un poco así a la vista que la gente vea cosas y luego ya también me pregunta y ya nos vamos conociendo del barrio. ¿Cómo está yendo la mañana? hay mucha gente? Ahora se está animando un poco, al principio un poco aburrido, pero ahora parece que se está la gente animando. Es que claro, te pones por colaborar y por todo, pero si no se anima un poco la cosa, pues los día te entra es que claro, también haces una pequeña inversión siempre, porque tienes que traer cosillas, pero poco a poco. Continuemos Continuemos la tercera muestra multicultural de la Trinidad Bella. Esteban María José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué podemos encontrar en tu stand? ¿Qué ofreces a los visitantes? Mira, a los visitantes ofrezco eh, pendientes de todo tipo, que los hago yo, collares de todo tipo también que los hago yo, con hojas de árbol, reciclados, eh, broches también con hojas de árbol, gatos de lana, monederos para los niños, todo, porque esto es una asociación animalista, es la asociación animalista Zolam. Entonces todo lo que se recoge aquí es para, para ellos, para los animales, para los que están abandonados, para castraciones, para veterinario, para todo. Entonces, pues eso, procuro hacer todo lo que puedo a ganchillo y todo para poder vender. Explícame un poquito los materiales, con lo que has hecho, eh, porque no podemos encontrar en ningún comercio esta bisutería lo que estás vendiendo aquí, ¿no? No, porque mira, tengo hojas de árboles que se secan, eh, las garnizo y las pinto yo a mano, ¿vale? Entonces luego también hago broches de las mismas hojas de los árboles, hago también otros broches, los hago, hago también broches con lo que queda de la lata que queda de la vela cuando la has quemado, de ahí hago broches. De las flaneras también hago broches. Porque exactamente, claro, no tienes ningún comercio, esto lo haces simplemente, eres miembro de esta asociación animalista. ¿Cómo estás viendo esta mañana? ¿Se acerca mucha gente? Mm, no, no hay mucha gente, se tenía que haber promocionado un poquito más. Me tenía que haber promocionado un poquito más, por la radio o por lo que sea. <laughs> es verdad, porque hay poca, hay poca gente. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes para que se acerquen a vuestra asociación animalista? Pues mira, el mañana domingo tenemos eh, por ahí por las CORS, exactamente no sé la dirección, pero si se entran en la página de Zonlam, Asociación Animalista Zonlam, la verán, es Can Rosas y se hace, hay una, una feria que es todo, de todas las asociaciones animalistas, pero habrán juegos, cantidad, cantidad de juegos para niños, para concienciar a los niños cómo han de tratar a los animales. Se hará un desfile de animales, de perros, eh, que, saldrán en, adopción, perros también de cómo se comportan, habrá gente, eh, evidentemente, que entienden para educadores de perros que darán una charla. A más a más hará una fideuá popular que se venderá a un precio mm, asequible para, para, todo lo que se recoja será para todas las asociaciones que estaremos allí, todo para los animales. ¿Y si alguna oyente quiere ser voluntario? Pues que se pongan en contacto allí, que vayan allí o que miren por, digamos, por, por, el, por la web, que miren en Asociación Zonla. ...y por ahí o por el Facebook se pueden comunicar. Estem amb Montse aquest matí de la tercera mostra multicultural de la Trinitat. Bon dia, Montse. Hola, buen día. ¿Qué tens aquí a la teva parada? Eh, muñequitos que son fabricados con goma eva se utilizan personalizados, se hacen personalizados pues con caritas, pelo, el traje, si quieren trajes típicos también los hago, flores, llaveros, de todo un poco. ¿Goma Eva? ¿Qué es exactamente la goma Eva? Es un material que es como si fuera una espuma pero diferente y entonces le das, eh, la forma se la das con, la, con calor. Utilizas plancha, haces con bolas de porex y todo lo utilizas con calor para hacerle la forma. com va sorgir la idea d'utilitzar aquest material per fer artesania? Pues por internet empecé a mirar cosas y cogí y digo, ay, voy a intentarlo y empecé a hacer y así ha salido. No tens botiga pròpia, però sí que tens una botiga on el públic pot trobar les teves creacions, oi? On? Sí, está la tienda de la puntilla de la Cristina. Ella entonces cualquier encargo y ella tiene material que yo hago y yo se lo dejo a ella y ella me lo vende. ¿Cómo que aquel matí? ¿Aproba molta gente? Que va, la gente está un poco rarita y no, se vende mucho. Continuemos a la tercera muestra multicultural de Trinitat i estem amb Laura y Elena. Bon día! ¡Buen día! Què feu aquí, aquesta mostra, un estant tan groc? Bueno, hem muntat un mur antirumors Venim de part de l'Institut Diversitas, de l'àmbit Maria Corral, i l'objectiu d'aquest mur és veure les opinions de les persones sobre el col·lectiu immigrant. I com estan anant aquí les opinions? Estan anant molt bé perquè la gent ens, ens explica què pensen sobre la immigració, sobre la diversitat, els rumors, els prejudicis que de vegades sentim i tenim i escoltem i moltes vegades reproduïm sin, tener, sin tenir tota la informació que, que potser eh, cal, no? I llavors la idea és també preguntem eh, com afrontar aquests prejudicis i aquests rumors i ara mm, en una horeta més o menys eh, trencarem aquest mur amb la gent que, que, hi que va participar. Trencar-lo literalment? Literalment, sí, sí, sí, sí, sí. Llavors esteu convidats per, per fer-ho. Què podem trobar en aquest, aquest mur d'antirumors? Què podem trobar? Bueno, les opinions de les persones, trobem que hi ha persones immigrants que han opinat sobre la, com es senten ells aquí, després altres persones aquí que tenen una opinió sobre els immigrants tan positiva com negativa. Volem veure totes les opinions i a partir d'aquí treballar-les. Esteu ajudant també a fer una mica, tirar una mica a terra aquests rumors, oi? Sí. Volem trencar sí, sí, sí. És fàcil, difícil trencar-los? És difícil, però bueno, a poc a poc la gent va entrant en raó i és un esforç, sí, sí. I també té, a veure amb les experiències de la gent, perquè de vegades diem així una opinió una, mica negativa sobre els immigrants, però si, si preguntem una miqueta eh, ens han explicat que hi ha gent que, que per exemple, senyors majors que han, han viscut a Venezuela fa temps, no? Llavors, tothom té una experiència de migració, si no pròpia d'un familiar o de eh, un amic o d'un veí <laughs> i així. Eh, a part d'aquí a la tercera mostra, on us podem trobar? Una pàgina web? Sí, la pàgina web és la de l'Institut Diversitas. Llavors aquí trobareu un catàleg de totes les activitats que realitzem. Anem per molts barris, a les fires, aquestes multiculturals i tot. Continuemos la muestra multicultural de Italia y estem Nati. Buenos días, Nati. Hola, buenos días. Mira, somos de la, comisión de fiestas y entonces pues yo soy una de las componentes y entonces enseño a hacer trabajos manuales y entonces luego nos ponemos a vender un poco y esto es lo que hacemos. Salimos en las fiestas y así. ¿Qué materiales utilizas para hacer estas joyas? Pues mira, hacemos de las eso es expreso de la, que hacemos de las chapas, eh, luego hacemos bisutería y cositas de estas, sí, un poquito de cada cosa. No podemos encontrar vuestras manualidades, vuestras joyas en ninguna tienda, ¿verdad? Solo en las fiestas. Solo en las fiestas, solo. Las preparamos de un año a otro que nos dejan los de, los, los comerciantes que nos dejan poner y ya está, nada más. ¿Cómo está yendo esta mañana que por fin ha salido el sol? Bueno, va saliendo bien, eh, poquito a poco porque la cosa está muy, muy mal y entonces tenemos cosas muy baratitas hasta de un euro y eso es lo que hacemos. Continuamos la tercera mostra, estamos con Fede, uno de los que se encargan del toro mecánico, una atracción que se ha montado aquí en la Plaza de la Trinidad. Sí, aquí están todos los niños pasándose lo pipa, nada, muy bien, aquí con el solcito, hace muy buen día. ¿De qué empresa soy De Almair. Eh, somos de Tarragona y nos movemos por Cataluña. Estamos viendo que se sube todo el mundo y no tarda mucho en caer, ¿no? No, no, eh, la gente no, está muy en forma. La gente de San Andreu no, <laughs> sale mucho a correr. <laughs> Continuemos la tercera muestra multicultural de la y estamos con Agustín de el marido de Isma, que es propietaria del acuerdo de la villa, no de productos extremeños que tenéis en vuestro stand que huele pues muy bien y tiene muy buena bueno, pues aquí tenemos hoy chorizo, eh, morcilla, de de la tierra, de Extremadura. Tenemos también caldillo, que podéis probarlo cuando queráis, eh, jamón, eh, tocino, quesos y varias cosas selectas. también tenemos café de allí, de la tierra, y pinos porque en vuestra tienda os especializáis en productos extremeños. ¿Dónde podemos encontrar vuestra tienda? Bueno, esta tienda la que tenemos aquí en Mare de Orla número 7, que cuando queráis podéis venir a verla, a visitarla, que tendréis los productos extremeños que queráis. ¿Cómo está yendo la mañana? ¿Se acerca mucha gente? ¿Inma está muy ocupada? bueno, por pues lo que me ha comentado ya va bastante bien. Bueno, siempre que ponemos el stand, pues la gente acude, ¿no? Que también no solo pueden acudir a la plaza, que también se pueden acercar a la tienda, que, ahí les serviremos con mucho gusto. passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I d'una activitat que va tenir lloc el matí de dissabte passa una activitat que va tenir lloc al, di al matí de diumenge, com va ser la 85a commemoració de la mort del poeta i dramaturg i Ignasi Iglesias i perquè ens parlés de com va anar tot aquesta, aquest dia, aquest matí de commemoracions i actes de record Uh, vam parlar amb Pau Vinyes i amb dos membres de l'Ateneu de d'una de, de les associacions més importants de, eh, de sardanes d'aquí a Sant Andreu, perquè es parlés també com havia anat al matí i que van portar a terme una ballada de sardanes, una plec de sardanes a la plaça de Can Fabra. A veure què ens van dir tant en Pau Vinyes sobre aquest acte com aquests dos integrants de l'Ateneu Sandreuenc. Avui diumenge es commemora el 85è aniversari de la mort del poeta sandrauenc per autonomàs Ignes Iglesias i s'ha portat uns quants actes aquest matí per commemorar aquesta data i amb nosaltres estem en Pau Vinyes, un dels responsables del Centre d'Estudis Nas Iglesias i un dels màxims responents de la història de Sant Andreu. Com ha anat aquesta ofrenda floral que heu fet al cementiri de Sant Andreu, tot amb personalitats, Després heu anat al Centre d'Estudis Nas Iglesias a la casa del poeta i dramaturg a fer també una ofrena de lleure. Com ha anat tot el matí d'actes? Doncs eh, ha sigut molt interessant, hem fet diverses activitats, la més important i la, més, i la central que ha sigut l'ofrena floral a la tomba d'Ignasi Iglesias, doncs com cada any ha tingut un ressò de participació molt important. Moltes entitats de Sant Andreu han col·laborat i han participat d'aquesta ofrena. A més a més, avui li hem donat un toc especial perquè es commemora el centenari del naixement del poeta Salvador Espriu. Per tant, també hem fet un recordatori al Salvador Espriu amb la llegida de quatre poemes i després hem fet un fragment de l'obra de teatre El Perdigó d'Ignasi Iglesias. I d'alguna manera doncs, també hem volgut eh, afegir aquest toc literari en la commemoració i després acabat amb els parlaments de les institucions, en aquest cas del regidor i de la regidora del districte de Sant Andreu. Doncs eh, han glosat i han parlat de la figura. També ha sigut molt emotiu doncs, el fet de recordar eh, en Pere Massana, mort ara fa poc d'una malaltia greu i que injustament en 48 anys ens va deixar eh, recordar-lo doncs, com a president del Club Teatre, com a actor i que havia participat en algun acte de l'Ignasi Iglesias. I sobretot doncs, eh, quan es va estrenar l'obra dels vells, reestrenar, millor dit, aquí al Sant Andreu Teatre, doncs ell també va ser un dels puntals i ha sigut molt emotiu poder-lo recordar. D'alguna manera, doncs, eh, Sant Andreu honora a les persones que d'alguna manera han fet difusió de la cultura. En aquest cas, Ignasi Iglesias i en aquest cas, malauradament, doncs, el nostre estimat i benvolgut company eh, Pere Massana. Després hem anat al centre d'estudis i allà doncs, també hem fet una ofrena d'una corona de llaurer al carrer Ignasi Iglesias perquè on està el centre d'estudis, a l'edifici eh, va ser on va néixer l'Ignasi Iglesias el 1871. D'alguna manera un 9 d'octubre. Sempre es commemora la data abans del 9 d'octubre si no cau en diumenge. Si cau en diumenge es fa en diumenge. I en aquest cas, doncs, eh, allà també s'ha fet un, un petit parlament per part d'en Jaume Seda, president del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, i després l'Orfeó L'Eco de Catalunya, com havia fet en el cementiri, doncs ha fet eh, dos cançons. Ens ha cantat una, una, una cançó i després l'himne nacional de Catalunya, els Segadors i ens trobem al Plana de Can Fabra perquè també tenem eh, una ballada de sardanes. Sí, el, el, foment, el foment sardanístic andreuenc des de fa molts anys que també s'afegeix a la commemoració i s'aprofita doncs, que a primera hora del matí es fan els actes de, de l'Ignasi Iglesias, després l'ofrena flora, eh, perdó, l'ofrena d'un llaurer, d'una corona de llaurer a la Casa Nadal d'Ignès Iglesias i es finalitza la diada, la jornada amb aquesta ballada de sardanes aquí a, a la plaça de Can Fabra, amb aquest reeixit mm, participació de públic i d'alguna manera doncs, la, la figura de l'Iglésies no queda perduda. És important també remarcar que seria bo en el futur doncs, fer conèixer la figura de l'Ignasi Iglesias a les futures generacions. A nivell d'escoles, treballar la seva obra, seu, la seva poesia, i una cosa i una dada a tenir en compte de cara a l'any que ve, l'any que ve es commemora el centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial i el que poca gent potser no, no té constància és que eh, l'Ignasi Iglesias va dedicar una poesia que es diu Els voluntaris catalans i eren els voluntaris que van participar, participar en, la segon, ah, perdó, en la Primera Guerra Mundial. Per tant, aprofitant aquest centenari d'aquesta contesa bèl·lica, doncs seria una bona ocasió de, també de dir, ostres, l'Iglesias també va estar al costat d'aquests valerosos que van donar la seva vida per defensar uns ideals. No sé si des del Centre d'Estudis Iglesias heu aportat alguna idea per poder commemorar, com acabes de dir, aquest, aquest poema que va dedicar Ignasi Iglesias als catalans valerosos que van participar a la Primera Guerra Mundial. Com, com l'inici de, de, la, de la Primera Guerra Mundial, va ser per la tardor del, del 14, doncs eh, d'alguna manera intentar commemorar-ho amb la, amb la, amb la llegida d'aquest poema dedicat als, als voluntaris catalans. Personalment, eh, quina valoració fas d'aquest matí d'actes commemoratius a l'85è aniversari de la mort d'Ignasi Iglesias? doncs eh, d'alguna manera doncs es constata que el poble de Sant Andreu està proper a les persones que d'alguna manera l'han dignificat a nivell de... cultural. No, eh, no és per restar-li importància, però és un fet significatiu que dos grans poetes també catalans com el Maragall i el Verdaguer no acaben d'aconseguir aquesta participació que eh, la seva ofrena floral a les tombes. Que no vol dir que el Maragall, aprofitant el centenari de, de la seva de, de, de, la, de la seva mort, no, no, no hagués tingut un gruix participatiu de gent, però allà va haver-hi un valor afegit, que era aquest centenari. Però normalment els actes commemoratius d'aquests dos poetes no assoleixen la significatat que té el Nas Iglesias i això demostra que el poble encara recorda els seus personatges il·lustres. I això és un valor molt important a tenir en compte i que s'entendreu doncs, eh, l'honor en aquest sentit, de, de, de, de tenir eh, aquesta valentia i aquest coratge de dir cada any recordem a qui ens ha fet un dels ponts eh, a nivell cultural més importants aquí a Sant Andreu ja, la, ja diguem que els ciutadans més grans el recorden, has dit que falta una mica fer aquesta tasca pedagògica a les escoles per conèixer no, més Agnès Iglesias, oi? És, és important perquè a veure, està bé que la gent gran el recordi, l'hagi viscut, dic viscut, eh, potser hi ha un home de 90 anys que el va conèixer, però viscut vull dir viscut a nivell de llegir les seves poesies, de les seves obres representades, i i encara és un personatge vigent, no? perquè mm, l'Iglésia és un personatge doncs, molt vinculat a, al món obrer, als humils, eh, de fet era conegut com el poeta del poble. D'alguna manera doncs, eh, aquest personatge no l'hem de deixar en l'oblit i les futures generacions a nivell de les escoles i instituts doncs, eh, dedicar-hi una part del programa educatiu a reconèixer i a valorar la seva figura i a donar-li una alça i un valor en el qual doncs, eh, quan nosaltres ja deixem d'existir, les futures generacions encara el recordin i, i, i es, escampin els seus valors i el seu missatge. No sé si des del Centre d'Estudis Iglesias heu portat algun tema d'activitat a les escoles d'aquí de Sant Andreu per fomentar aquest aspecte Bé, en principi no, però és una proposta que podria estar bé, que vull dir que amb la col·laboració del Centre d'Estudis, el Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu, doncs intentar aproximar la figura d'aquest personatge. També afegeixo que l'any que ve mmm, també volem commemorar la figura de, de Joan Clapés i Corbera, que era un historiador local, que era mossèn, i aprofitant el 75 aniversari de la seva mort, doncs també volem donar relleu a aquest personatge. No? Vull dir que el poble es nodreix de persones que d'alguna manera doncs, eh, l'han fet el que és, no? la seva fisonomia. Vull dir, evidentment que són els que hi vivim, els ciutadans, qui, qui el treballem, qui fem història cada dia. Però hi ha unes puntes de llança i en aquest sentit, a nivell cultural, doncs hem tingut uns personatges que jo crec que els hem de recordar, els hem de difondre i també amb la mesura de, del pas del temps doncs fer una crítica constructiva. És important conèixer el passat per entendre el futur i sobretot el present. Bé, el, el passat ens ajuda una mica a, a posar trencaclosques, a, a coses que no coneixem, ens ajuda també a esborrar les ombres del, del passat i el que és important és donar llum al passat. Per què és important donar llum al, al passat? Per entendre el que va passar i sobretot per entendre qui som doncs, sobretot en el cas de Catalunya, si no, si no, si no entenem el passat i no entenem qui som, no podem entendre la Catalunya d'avui en dia. No, no és un fet casual que durant gairebé tres anys seguits doncs, eh, es convoquin tres eh, manifestacions i que la gent surti en massa al carrer. Això no és com un bolet que perquè ha plogut i te'n vas a una zona boscosa i, i agafes un rovelló perquè sinó aquí hi ha un element afegit, i aquest element afegit és que hi ha una història darrere. Hi ha, hi ha una lluita constant per recuperar la memòria d'aquest poble. I d'alguna manera la memòria es recupera doncs, que, que la gent recordant el seu passat, que ens fa visibles el futur. D'acord, doncs moltes gràcies Pau Vinyes, responsable del Centre d'Estudis Generals de Iglesias. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre aquest matí de commemoració. No, que, doncs que com en nom del Centre d'Estudis Generals de Iglesias i dels organitzadors, doncs agrair a tothom qui ha participat, a l'Ajuntament, al districte de Sant Andreu, a l'Eco l'Orfeo de Catalunya, al grup de teatre de l'Antifàs, al Jesús Manzano, l'assumpte Manyà, tota aquesta gent que d'alguna manera doncs, han fet possible eh, a la Napiera com a tècnica del districte, que han fet possible doncs, eh, a, aquest, aquest acte i que any rere any encara puguem doncs, recordar la figura d'aquest personatge tan important per nosaltres i per les lletres catalanes. D'acord, Pau Vinyas, doncs moltes gràcies per la teva, el teu temps i la teva participació i la teva gran tasca per no oblidar personatges tan importants com Ignasi Iglesias. Moltes gràcies i a vosaltres per fer-ne difusió i perquè continuem parlant d'aquest matí de commemoracions del 85è aniversari de la mort del poeta Sandra sandrauenc i dramaturg Ignasi Iglesias, tenim Eduard Molins i Francesc Hernández que ens parlarà d'una banda del matí de commemoracions i també també d'aquest plec de sardanes que s'està apuntant a terme aquest matí de diumenge a la plaça de Can Fabra. Bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia, bon dia. En primer lloc, com ha anat aquest matí de commemoracions al cementiri de Sant Andreu? Déu. Pues aquest matí ha anat molt bé, com se sap, cada any el poble de Sant Andreu fa un homenatge al poeta, els arribien aquest matí les autoritats, llavors eh, se, han, han recitat un poema d'en Salvador Espriu a càrrec del Toni Navarro i del grup teatre Els Descosits. Aleshores, a continuació, hi va haver un, una idea, una idea eh? i coordinació d'una lectura que se'n diu Perdigons de Plata, que és una obra de, precisament del poeta, i ha sigut a, a càrrec de la Meritxell Xofré, Albert Peñarroia, Gerard Lluís, Roger Poquet, del grup teatre juvenils, deixa'ls que s'ho facin ells. Això ha sigut un grup de, de d'un estudi d'aquí Sant Andreu, que és el de els padres, i ho han fet molt bé, hi havia totes les autoritats i la gent ha estat satisfeta amb el ram de flors que s'han ofert en el poeta. I sobretot amb moltes autoritats, oi? Presents a eh, aquest acte tan important. Sí, hi havia el eh? regidor, hi havia el conseller i la, i la presidenta del districte. Com a sandreuencs i eh, persones que participen i han viscut de tota la vida aquí a Sant Andreu, que implica que any rere any es commemori i es recordi aquest poet i dramaturg tan important del poble, com va ser Ignasi Iglesias. Bueno, doncs, eh, cada any tenim aquesta gran intenció de, i esperem un any per l'altre per poder continuar en aquesta festa, que és, per nosaltres és una festa i un gran honor pel poeta. Uh -huh aquests moments estem a una balla de sardanes aquí a la plaça de Can Fabra. Qui està, aquí estem escoltant, Francesc? Mira, ara estem escoltant ja la segona part de les sardanes que és sota el Mas Ventós en aquests moments. Sí. Hem fet un programa, una ballada, no una plec, sinó una ballada, que cada any la fem a aquesta hora després dels actes que ens ha dit l'Eduard uh mhm. -huh. i la gent ve molt animada, estem a sota uns arbres, per tant tenim ombra, la Cobla és la principal de Terrassa, fa una interpretació molt bona de totes les sardanes. En toquem una d'un autor de Sant Andreu, que també l'hem gravat, vull dir, és bastant complet. Eh, hi ha força gent i és molt complet. Cal dir que si, si commemoraven el 85è aniversari de la mort d'Ignasi Iglesias, la Cobla de Terrassa fa 90 anys. Sí, també és sí, veritat. Sí. Estem d'aniversari doble o triple, oi? Els aniversaris venen un darrere l'altre, és veritat, sí. sí, sí, sí. sí. Quins han estat eh, els criteris per escollir a la Cobla de Terrassa perquè participi en aquest matí de commemoracions? Bueno, els criteris són eh, globals en un any, escollim els diferents cobles pels diferents actes. I en aquesta ocasió ens toca la, la, aquesta, la principal de Terrassa. Les sardanes, ells ens presenten tot un, un, un criteri d'ells, nosaltres escollim nou, els escoltem, seleccionem i al final ens posem d'acord i, i aquest és el programa que hi ha, que és força acceptable. Eh? Sí. No sé quina serà la propera data on podem trobar una ballada, una ple de sardanes organitzat pel foment sardanista andreuenc. Ja teniu dates per a properes actuacions? Sí, la propera és molt sonada perquè és a la festa major, és en l'embalat, serà precisament aquí en som ara, a la plaça de Can Fabra. Aquí es monta un embalat, una carpa gran, i el dia 8 de desembre tindrem una ballada de sardanes amb el poble Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Encara Estarà queda... ple de gent, ple, sempre sí. és ple. Encara queda temps per assajar i escalfar motors i organitzar-ho tot molt bé.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 Pràcticament 5 minuts els que ens manquen ara mateix per arribar al final del nostre programa d'avui. Tenim nosaltres al Javier Torrón, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs explica'ns què és el que ens tens preparat per al dia d'avui. Doncs sí, primer, si vols, parlem del Sant Andreu, que ahir va empatar davant el Javan B, 1 a 1, i els del Patxi Salines van aconseguir avançar-se en el marcador amb un gol del cap d'Andrés Vitoria, el segon que marca la Lliga, i Andy, per part del Llevambé, va marcar el 58 l'empat, de penal, una, una acció molt discutida pel conjunt quadribarrat, però que a la fi va, va ser definitiu. Amb aquest empat, el Sant Andreu es troba en zona intermitja amb 9 punts, a 7 de l'Elx, que és el nou líder del grup 3, i en zona de promoció a segona es troba el, el ja eh, mencionat Elx, Baleares, que era l'antic líder, Jagustera i Alcoyano. Tanca la classificació el Javan B, que la, és l'equip que es va enfrontar davant el Sant Andreu, que encara no ha aconseguit cap victòria. Només té 3 punts. El pròxim partit, que és a la vuitena jornada de la Lliga, el Sant Andreu juga a casa davant el, davant el líder, l'Elx, doncs esperem que aquest partit els hi vagi molt millor del que els hi va anar esperem, ahir. Esperem, perquè aquesta temporada el Sant Andreu no està agafant no està tenint un bon futbol. Els està costant, eh? Es nota Bastant. que tenen un nou entrenador, que tenen plantilla nova i Bastant, això, doncs, sí. fins que no estigui quadrat, fins que no estigui tot això conjuntat, doncs els hi costarà una mica. Doncs sí, perquè el Sant Andreu l'any passat va fer una bona temporada, el que passa és que s'han anat molts jugadors. Ja, ja se'n va anar el principal entrenador amb la qual cosa. Exacte. Doncs canviem d'equip, de, si et sembla, el Club Deportivo Trinidad, que Vinga. es troba a la quarta divisió catalana, uh -huh. a la quarta categoria, i a la jornada 5 va guanyar el Parc Unió Esportiva, 2-3, el que és la tercera victòria de la temporada, tercera victòria seguida del conjunt del Club Deportivo Trinidad. Vam parlar la, la setmana passada amb el president, que va dir que uh -huh l'equip doncs, no estava funcionant bé, eh, havia perdut tots els partits i mira, tres partits seguits, tres victòries. Molt bé. Doncs a veure com encarrilen de, de propera setmana, aquest mateix cap de setmana, el següent partit. Doncs sí. I si vols canviem d'esports, ja anem Vinga. a la natació. El Club Sant Andreu ha incorporat a sis jugadores per l'absolut femení de waterpolo. El fitxatge més, més destacat ha sigut el de Sara Orozco, una autèntica rodamont nascuda a Los Angeles. A la seva etapa a la Universitat d'Ucla, la Sara va marcar prop de 100, de 100 gols en 3 temporades. Vinga. I per acabar, d'altra banda, els nedadors del Club Natació Sant Andreu, Jordi Boix i Núria Siuró es van proclamar campions de la Copa Catalana de Fons després d'un exigent calendari amb 10 proves disputades arreu del territori català. Molt bé, doncs Javier Torron, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Nosaltres el que fem ara mateix és anar directament ja a pocs minuts els que ens falten per acabar el programa. Eh, volem parlar de la Festa Major del Congrés. Després d'un cap de setmana intens i ple d'activitats per tota la família, continua la festa major del barri del Congrés avui, amb més activitats. A dos quarts de sis de la tarda, vine que t'explicaré un conte, contes sensorials, que començarà amb un conte inclusiu i adaptat per persones amb pluridiscapacitat, amb Elisabet Olivarri, i tindrà lloc a la plaça del Congrés. Més coses. Dins la festa major del Congrés, a les 6 de la tarda, exhibició de la perruqueria que corte, face, paint posa la cara i veuràs quina sorpresa. Això és Espà, a la plaça del Congrés. A les 6 de la tarda també tindrà lloc el campionat de tenis taula 6è Memorial Francesc Prat, categories infantil fins a 14 anys i juvenil fins a 17. Eh, que inscripció a la caseta de la comissió és patrocinada per Hipercor i tindrà lloc a l'agrupació Congrés al carrer Alexandre Galí número 20. I a tres quarts de vuit del vespre, classe oberta de Tai Chi i Chi Fung Qigong per a tothom. Bé, bé, per a tindre més salut, vitalitat, un ànim positiu i amb una ment ben clara a qualsevol edat. El Tai Chi i el Qigong són els mil·lenàries que treballen amb moviments relaxats, respiració conscient i estiraments relaxats. T'animes a participar-hi, organitza UBK Ki Dojo Catalunya i tindrà lloc a la plaça del Congrés. I abans d'acabar, dir-vos que la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra us ofereix aquests dies la mostra de fotografies Medellín, la metamorfosi i càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies al Francisco Miguel, també donar-li gràcies al Javier Torrón, a la Susana Ávila i ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.